ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل na alipoelekea upande wa Madiana alisema Asa mula wangu mlezi akaniongo wa njia iliyo sawa. Walamma warada maa Madiyana wajada alayhi ummah وجد عليه أمة minan nasi يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير Na alipoyafikia maji ya Madiana, alikuta umati wa watu wananywesha. Na akakuta karibu yao wanawake wawili wanawazuia wanyama wao. Akasema, "Mna nini?" Wakasema, "Hatunyweshi sisi mpaka wamalize hao wachunga." Na baba yetu ni mzee sana. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير Basi Musa akawanyweshea, kisha akarudi kivulini. Na akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi ni mhitaji wa kheri utakaoniteremshia fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين Basi mmoja katika wale wanawake wawili akamjia, naye anaona haya. Akasema, baba yangu anakuita akulipe ujira wa kutunyweshea. Basi alipomjia na akamsimulia visa vyake alisema, usiogope, umekwisha ukoka kwenye watu madhalim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta alqawiyul amin, akasema mmoja katika wale wanawake, ewe baba yetu, muajiri huyu Hakika mbora wa kumwajiri ni mwenye nguvu na mwaminifu. Qala inni uridu an unkihaka ihda hatain. Ihda إحدى hatain ala an أن thamani ثماني حجج فإن atmamta ashran famin indika. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين Akasema, mimi nataka kukuoza mmojawapo katika binti zangu hawa wawili kwa kunitumikia miaka minane. Ukitimiza kumi khiari yako. Lakini mimi sitaki kukutaabisha. inshallah utanikuta miongoni mwa watu wema. Qala dhalika baini wa bainak ayyama al-ajalain qadaytu fala udwana alay wallahu ala ma naqulu wakil. Musa akasema, hayo yamekwisha kuwa baina yangu na wewe muda mmojawapo nikiumaliza sitiwi ubayani na Mwenyezi Mungu ni mlinzi juu ya haya tunayoyasema Allahu akbar Allahu akbar La Alipoelekea Madiana akijisha Shuaibu kwa kuwa huko iko amani alimwomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu amuongoe njia kheri na ya kuokoka. Alipoyafika maji ya Madiana wanaponyoshea maji alikuta karibu na kisima kundi la watu wengi mbalimbali wanaonywesha wanyama wao wa mifugo. Na pahala pa chini kuliko hapo pao akawakuta wanawake wawili wanawazuia kunywa maji kondoo na mbuzi wao. Musa akawaambia, "Mbona mko mbali na maji?" Wakajibu hatuwezi kusukumana na wala hatunyweshi sisi mpaka hawa wachunga wamalize wao kunyosha. Na baba yetu ni mkongwe hawezi kuchunga wala kunyosha wanyama. Musa akajitolea kuwahudumia akawanyweshea. Kisha akenda kuegemea mti akipumzika baada ya kuhangaika kule. Naye akisema kwa unyenyekevu, ewe Mola wangu mlezi, hakika mimi ni mwenye haja ya kheri yoyote na riziki yoyote utayoniletea. Mmoja wa wale mabinti akaja na ujumbe kutoka baba yake baada ya kushajua habari za Musa na wao wale mabinti. Naye akaja na huku anaona haya akasema, "Baba yangu anakuita ili akulipe ujira kwa ulivyotunyoshia maji." Basi alipokwenda kwake na akamsimulia kisa chake cha kutoka Misri, akasema yule mzazi wa mabinti, "Usihofu, umekwisha ukoka kwa hao watu madhalimu, kwani Firauni hana madaraka juu yetu." Mmoja wa wale mabinti alisema, ewe baba yangu, mchukue umpe kazi ya kuchunga kondoo na mbuzi na kuwasimamia kwa haja zao. Hakika huyu ni mbora wa kumwajiri kwa sababu ya nguvu zake na uaminifu wake. Shuaibu alayhi salama akamwambia, mimi nataka kukuoza mmoja wa hawa mabinti zangu kwa mahari ya kunifanyia kazi muda wa miaka minane. Ukitimiza kumi itakuwa ni hiari yako. Wala mimi sitaki kukulazimisha huu muda mrefu. Na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda utaniona mimi ni katika watu wema wenye kwenda nawe kwa ihsani na kutimiza ahadi. Musa akasema, hayo uliniahidi ni sawa sawa baina yangu na wewe. Muda wowote katika huu nitakakufanyia kazi itakuwa nimekutimizia ahadi yako. Wala mimi sitaki zaidi kuliko hayo. Na Mwenyezi Mungu ni shahidi kwa tunayoyasema.